Βίβλος γενέσιος Ιησού Χριστού, διου Δαβίδ, διου Αβραάμ. Αβραάμ γεννησέν τον Ισακ, Ισακ δε γεννησέν τον Ιακώβ, Ιακώβ δε γεννησέν τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού. Ιούδας δε γεννησέν τον Φαρές και τον Σαρά, ετί σταμαρ, Ταμάρ. Φαρές δε γεννησέν τον Εσρόμ, Εσρόμ δε γεννησέν τον Αράμ, Αράμ δε γεννησέν τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε γεννησέν τον Νάσον. Νασόν δε γεννησεν τον Σαλμόν, Σαλμόν δε γεννησεν τον Βοές, εκ της Ραχάβ, Βοές δε γεννησεν τον Ιωβίδ, εκ της Ρούθ, Ιωβίδ δε γεννησεν τον Γεσέ, Γεσέ δε γεννησεν τον Δαβίδ, τον Βασιλέα, Δαβίδ δε γεννησεν τον Σολομονά, εκ της Τουρίου, Σολομόν δε γεννησεν τον Ροβοάμ, Ροβοάμ δε γεννησεν τον Αβιά, Αβιά δε γεννησεν τον Ασάφ, Ασάφ δε γεννησεν τον Ιωσαφάτ, Josafat de genisenton Yoram Joram de genisenton Ozian, Ozias de genisenton Yoatam Joatam de genisenton Ahas, Ahas de genisenton Ezekian, Ezekias de genisenton Manasi, Manasis de genisenton Amos, Amos de genisenton Josian, Josias de genisenton Jehonian, Kitusa del Fusavtu, Epitis metikesias Babilonos, μετά δε την μετικεσίαν Βαβυλώνος, Γεχονιάς εγεννησεν τον Σαλατιήλ. Σαλατιήλ δε γενισεν τον Ζωροβάβελ. Ζωροβάβελ δε γενισεν τον Αβιούδ. Αβιούδ δε γενισεν τον Ελιακίμ. Ελιακίμ δε γενισεν τον Αζόρ. Αζόρ δε γενισεν τον Σαδόκ. Σαδόκ δε γενισεν τον Αχίμ. Αχίμ δε γενισεν τον Ελιούδ. Ελιούδ δε γενισεν τον Ελιάζαρ. Ελιάζαρ δε γενισεν τον Ματάν. Ματάν δε γέννησεν τον Ιακώβ. Ιακώβ δε γέννησεν τον Διωσήφ, τον άνδρα Μαρίας. Εξής εγεννήτη Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Πασεϊούν εγεννιέ από Αβραάμ έως Δαβίδ, γεννιέ δεκατέσσαρες. Και από Δαβίδ έως της μετικεσίες Βαβυλώνος, γεννιέ δεκατέσσαρες. Και από της μετικεσίες Βαβυλώνος έως του Χριστού, γεννιέ δεκατέσσαρες. Του Ιησού Χριστού η γένεσης ούτως είναι νηστευτήσεις της μήτρος αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, πριν νησίν ελτίν αυτούς ευρέτη εν γαστριέχουσα, εκ πνεύματος Αγίου. Διοσύφθη ο ανήραπτης δικαιωσόν και μη τέλον αυτήν δειγματίσε, ευολίτη λάτρα πουλήσε αυτήν. Ταύτα δι' αυτού εν τιμητέντος ιδού, άγγελος Κυρίου, αρεφάνι αυτού λεγόν, Ιωσήφ, βιος Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάν την χινέκα σου, το γαρέν γεννητέν εκ πνεύματος εστιν Αγίου, τεξετε δεβιόν και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, αυτός καρ σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτίον αυτον. Τούτο δε όλον γεγονέν, ειναι απληρωτή το ρητέν υποκυδίου δια του προφήτου λέγοντος, «Ιδού, η παρτενος εν γαστριεξι και τέξετε βιών, και καλέσουσιν το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστίν μετερμινευόμενον με τιμόν ο Θεός εγέρτιστε ο Ιωσήφ από του ύπνου, επίσηνος προσέταξεν από το άγγελος Κυρίου, και παρελαβαίνε την γυναίκα αυτού, και ούκ και αυτήν έως έτεκεν βιών, και εκάλεσεν το όνομα αυτού Ιησούν.